بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له bugungi darsimizda muallif rahimahulloh aytadilarki alloh subhanahu va taolodan boshqasiga shunga atab so'yishlik haqida kelgan bob <clears throat> asl so'yishlik masalasiga kelib to'xtaladigan bo'lsak bu so'yishlik har xil suratlarda yoki har xil holatlarda bo'lishligi mumkin bu so'yishliklarni ichida shirk bo'lgan xillari bor va ularning ichida mustahab yoki vojib bo'lgan xillari bor ularni ichida oddiy bo'lgan hech qanaqa bir shariatga qarshiligi yoki bir ibodat bo'lmagan bir so'yishliklar ham bor shirk bo'lib qolishligi mumkin bo'lgan so'yishlik bu Allohdan boshqasiga yaqin bo'lishlik va shuning uchun ulug'lab qon oqizishlik va qon chiqarishlik bu shirk bo'ladi sababi ulug'lashlik va unga taqarrub ya'ni yaqin bo'lishlik maqsadida so'yiladigan bu so'yishlik faqatgina Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina bo'lishligi shart qachon mashi suratda bo'lmaydigan bo'lsa Alloh uchun so'yishlik kerak bo'lgan shakldagi so'yilishliklar Allohdan boshqasiga bo'ladigan bo'lsa u vaqtda bu shirk bo'ladi ikkinchi so'yishlik xillari u biror bir munosabat uchun so'yishlik shularning biri aqiqa yoki uylanishlikdagi valimadagi so'yiladigan so'yishliklar bular istihbob mustahab bo'ladi ba'zi bir olimlar buni vojib deyishgan ba'zilarini aqiqani yoki uylanganda so'yiladigan valimani go'shtlari lekin to'g'rirog'i bu holatlar mustahab qilgan afzal shunaqa so'yishliklar bo'ladi u vojib bo'ladi masalan hajdagi hadi so'yishliklar bular asl ibodat vojib bo'lgan so'yishliklar va shunaqa so'yishliklar bo'lishi mumkin u nima bir shaxs o'zi va ahli oilasi bilan birga tanovul qilishlik uchun so'yib yeyishlik bu oddiy bir amal bo'ladi lekin mana shu o'rinda ham bola chaqasini kamchiligini to'sishlik va shularni qalbiga bir xursandchilik kirgizishlik va shularga xizmat qilishlik Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matga shukr qilishlik maqsadda qiladigan bo'lsa inshaalloh bunga ham yaxshi niyati uchun ajr oladi inshaalloh sabab nabiy sallallohu alayhi va sallam bir kishi o'zini ayolini og'ziga taom qo'yib solishlikni o'zida agar shu ayolni ko'ngliga bir xursandchilik kirgizishlik maqsadida qiladigan bo'lsa shunga ajr olishligini xabarini berganlar demak so'yishliklar mana shu ahvollarning birida bo'ladi bu bobda keltirilgan oyatda Alloh aytadiki Qul inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam ularga aytingki inna salati mani namozim namoz bu eng ulug' ibodatlardan biri balkim shahodatayndan keyingi islomning eng oliy rukni bo'lib hisoblanadi inna solati mani namozim bu namozda bo'ladigan har bir ibodatlar undagi duo undagi masalalar ruku va sajda va duolar bularni hammasi namoz bularni hammasi Alloh uchun bo'lishlik kerak va nusuki Said ibn Jubayr rahimahulloh aytarlarki, nusuk bu so'yishligim. Nusuk so'yishlik Alloh uchun va mahyay mashi hayotimda bo'ladigan ahvollar va mamati mana ana shu yo'lda o'ladigan iymonim va yaxshi amalim hammasi hayotimdagi lillahi robbil alamin xolis Allohning o'zi uchun, olamlar Rabbisi bo'lgan Allohning o'zi uchun. La sharikala. Bunda hech kim uni hech qanday sheriki yo'q. Bu oyat dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taolo badani ibodatlarning ichidagi eng afzali namoz bilan moli ibodatlarni ichidagi eng afzalidan biri so'yishlikni Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zi uchun bo'lishligini zikr qilyapti. Bu so'yishlikda haqiqatda Alloh subhanahu va taoloni ulug'lashlik bor. La sharikalah butun ibodatlarda tepada aytilgan ibodatlarda uni sherigi yo'qdir bu faqat Allohning yolg'iz o'ziga va qavluhu ta'ala fasalli li robbika wanhar Alloh subhanahu va taolo buyurib aytibdiki fasalli li robbik Rabbini yolg'iz o'zigagina namoz o'qigin ibodat qilgin ana shu namozning ichida ikkalasi ham bor duo masala duo ibodat ikkalasi ham bor fasolli li robbika robbing uchun namoz o'qib vanhar faqat uni yolg'iz o'zi uchun so'ygin deydi darhaqiqat bu namoz bilan bu so'yishlikni bir o'rinda zikr qilishligi mo'min bandaning o'z namozida Robbil alaminga o'zini muhtoj bo'lishligini izhor qilishligi va shuning bilan birga Allohga shukr qilib kelajak hayotida Allohga gumoni yaxshi bo'lgan holatda ixlos bilan Alloh uchun so'yishligi bu eng ulug' ibodatlardan bo'lganligiga dalolat فصل لربك وانحر الله Allah uchun namoz o'qigin va faqat u uchungina so'ygin deydi. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والدي لعن الله من آوى محدثا la'anallohu man ghayyara manaral ard ravohu muslim Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki Nabi sallallohu alayhi va sallam menga 4 kalimani aytdilar, ya'ni o'rgatganlar. Shularning birinchisi la'anallohu man zabaha li ghayrillah Allohdan boshqasiga so'ygan odamni Alloh la'natlasin. Allohdan boshqasiga so'yganni Alloh la'natlasin. La'natlashlik degani u at-tardu min rahmatillah. Allohning rahmatidan haydashlikdir bu. Alloh subhanahu va taolodan boshqasiga so'yishlik katta gunohdan va so'ygan odam Allohga katta gunoh qilishlik bilan Allohning rahmatidan haydaldi. Bu iboralar ikki ma'noning birida bo'ladi. yoki Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunaqa odamlar kelajakdagi mana shu 4 sifatlar egasi bo'lgan shaxslar haqiqatdan ham Allohni la'natiga yo'liqib rahmatidan haydala haydaladiganligi ekanligini xabarini berilyapti bu hadisda. Bu birinchi ma'no. yoki Nabi sallallohu alayhi va sallam mana shu 4 amalni qilgan odamni Alloh o'z rahmatidan haydab mal'un qilishligini Allohdan so'rab turibdilar. Nabi sallallohu alayhi va sallamning duolari inshaalloh maqbul. Demak, ikki ma'noni qaysi biri bo'lsa ham bu amallar egasi juda xatarli holatda Allohning rahmatidan haydalishlik u degani xorlik natijasi mana shu Allohdan boshqasiga so'yishlik turlari o'zimiz bilmagan holatda shirk o'zimizga kirib kelib qoladi masalan o'sha xillaridan biri bir shaxs bizni holatimizda bir shaxs yangi uy quradi yoki yangi uy sotib oladi va shu bilan ana shu uyga qo'y so'yadi qon chiqarib yuboriladi bu haqiqatda hozirgi ahvollarimizda odamlarning orasida keng tarqalgan masala bu nima uchun aytishadiki uyga egalari bo'ladi mana shu e, uy egalariga mana shunaqa qon chiqarishlik bilan kiriladigan bo'lsa balolar qazol balo qazolar hammasi shu bilan qaytib ketadi deyishadi uy egalari ya'ni ular jinlar va hokazo shu bilan ham Allohdan boshqasiga qurbonlik qilishdi, so'yishdi bular. Va shuningdek ba'zi bir anhorlarga odatda odamlardan bo'lgan cho'kishlik bo'ladigan bo'lsa, oqib ketishlik bo'ladigan bo'lsa, ana shu suvda halokatlar bo'ladigan bo'lsa, odamlar aytishadiki, subu suvga bu anhorga qon chiqarib yuborish kerak deyshadi qon chiqarib yuborish kerak deyshadi suv egalari shuning uchun ba'zi bir qariyalarni duolarida eshitib qolamizki yer egalari suv egalari joy egalari bularning hammasi shirkdan bu suv egasidan nima panoh so'raysan yoki yer egasi nima qilib beradi yer ham suv ham Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zini mulki. Allohning mulkida hech kim Allohning iznisiz tasarruf qila olmaydi. Va shuningdek bir ulug' shaxs muayyan bir shaharga yoki xonadonga keladigan bo'lsa, shuni hurmati uchun kelgan vaqtida ana shu hayvonga qo'y yoki sigir bo'lsin yoki ot bo'lsin shunga pichoq tortib yuborishlik qadamiga ulug'lab mana shu shirkka kiradi bu faqatgina agar uni keluvchini qadamiga ulug'lashlik uchun emas shunchaki kelishligidan oldin birorta mehmonni hurmat qilishlik uchun so'yiladigan bo'lsa bunda ishkol yo'q sabab nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim dayfa kimda kim Alloh va qiyomat kuniga iymon keltiradigan bo'lsa mehmonni hurmat qilsin bu bobdan bo'ladi lekin kelayotgan vaqtida keldi deganda qadamini ostiga qon chiqarishlik bu haqiqatdan o'sha shaxsni Alloh kabi ulug'lashligiga sabab bo'ladi bu shirk bo'ladi bu shuning uchun mana shu shakldagi bo'lgan so'yishliklardan mo'min odam saqlanishligi va buni o'rgatishligi lozim bo'ladi hadisni davomida aytadilarki la'anallohu man la'ana validay o'zini ota onasini la'natlagan shaxsni Alloh la'natlasin shunda nabiy sallallohu alayhi va sallam bir shaxs qana qilib o'zini otasini la'natlashligi to'g'risida xabar beradilar nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki kishi o'z ota onasini so'kishligi katta gunohlardan deb xabar berdilar shunda nabiy sollallohu alayhi vasallamning ashoblari ya rasululloh qaysi shaxs o'z ota onasini so'kadi dedilar deyishdi işte. shunda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kimda kim bir shaxs ikkinchi bir shaxsni ota onasini so'kadi va so'kilgan shaxs so'kkan shaxsni ham keyin so'kadi bu minam bu nodon o'zini otasi yoki onasini so'ktirib yoki ota onasini la'natlantirdi mana shu shaklda o'zini ota onasini la'natga yoki so'kishlikka ro'para qiladi shuning uchun har bir mu'min shaxs bu bobda tiliga ehtiyot bo'lib salomatlikni yo'lini qidirishlik kerak va hadisni davomida nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki la'anallohu man awa muhditha va shuningdek Alloh subhanahu va taolo muhdisga yordam yoki joy bergan odamni Alloh la'natlaydi deb duatlar. Ya'ni bu o'rinda muhdis yerda buzg'unchilik qilayotgan shariatga o'zgartirishlik kirgizayotgan nabiy sollallohu alayhi vasallamni sunnatlariga bid'atlar aralashtirib turgan odam shunga yordam berishlik shu shaxsni bid'atiga rozi bo'lishlik unga joy berishlik yo'l ko'rsatishlik bularni hammasi la'natga sabab bo'ladi mana shu o'rinda biz bilaylikki agar o'sha bid'atga yordam beruvchini Alloh la'natlagan bo'lsa shu bid'atni o'zini qiyotgan yoki tarqatayotgan su ahvoli nima bo'ladi unda shu bu qaysi bobdan al istidlalu bil adna al a'la pasrog'idan undan teparog'iga dalil olishlik bu bid'atga yordam berishlikni Alloh la'natlayapti. U o'sha bid'atni qoyim qilib, unga da'vat qilib, uni tarqatib turgan odam so'zsiz bundan oldin la'natga yo'l qo'yadigan shaxs. Va shuningdek bu muhdis degan so'zimizga so'zsiz boshqa gunohlarni tarqatishlik ham kirib keladi. ana shu bid'atlarni tarqatishlikni qaysi bir yo'llari bo'lsa kitob bo'lsin yoki u biz biladigan kasetalar bo'lsin yoki biz hozirgi bilib turgan internetlarimiz bo'lsin yoki saytlar bo'lsin qaysi bir shaklda bid'atga yordam bersa yoki bid'atni o'zi tarqatadigan bo'lsa mana shunday Allohning la'natiga yo'liqqan odam bo'ladi va shuningdek musulmonlar eliga har xil muharromatlarni kirgizishlik va ularni o'sha ana shunday muharromatlarni tarvij qilishlik ana shunga yo'l topishlik va yo'l ko'rsatishlik va tarqatishlik har xil fohishalik yoki buzuqlik yo'llarini ko'rsatishlik ana shu buzuqliklarga homiylik qilishlik bularni hammasi Allohni la'nat la'natiga olib boradigan narsalardir. Bu kaboirlardan. Shuning uchun Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilar-ki, bu tepada etilgan kabiralar har bittasi eng katta kabiralardan hisoblanadi, lekin ba'zilari ba'zilaridan kattaroq. va hadisi davomida aytadilarki nabiy sollallohu alayhi vasallam la'anallohu man g'ayyara al ard yerni chegarasidagi belgini o'zgartirgan shaxsni Alloh la'natlasin bu ba'zi bir yer sotib oluvchi yoki uy quruvchilarda bo'lib turadi har bitta shaxsi o'zini yer sotayotgan vaqtda sotgan vaqtda sotib olgan vaqtda yerni qo'yilgan chegarasi bor chizilgan chizig'i bor yoki birorta belgisi bor ana shu belgini bir qarich ham o'zgartiradigan bo'lsa bu Allohni la'natiga yo'liqishlikka sabab bo'ladi bu darhaqiqat tepada aytilgan narsalarga qalbida iymoni bo'lgan mu'min saqlanishligi talab qilinadi undan وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة فضربوا عنقه فدخلوا الجنة بو hadisi isnadida so'z سوزبر لكن hadis Salmon radhiyallahu anhu anhudan mavquf isnodi sahih bo'lib mavqufdan mavqufan keladi. Bu o'tgandagi qavmlardan bir xabar. Nabi sallallohu alayhi va sallam aytdilar deyapti bu hadisda. Bir kishi bir pashsha sababli jannatga kirdi va yana bir shaxs bir pashsha sababli do'zaxga kirdilar. shunda ya rasululloh buni holati qanaqa bo'ldi deb so'rashganda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ikki kishi ikki kishi bir qavmni oldidan o'tishdi bu qavmni shunaqa bir odati bor ediki ularni bir buti bor ana shu butiga kimda kim biror narsani atamasa o'tkizishmasdi, o'ldirishardi shunda boyagi ikkita ikki shaxsi biriga biron narsa atagin bizni butimizga deyishdi shunda manda hech narsam yo'q bu butga atiydigan shunda bitta pashsha bo'lsa ham atagin dedi shunda Allohdan boshqa shu butga mana shu pashshani atab Allohga shirk keltirib do'zaxga kirdi va ikkinchi shaxsga mana shu shartni ko'ndalang qilishganda man Allohdan boshqasiga hech kim boshqasi boshqa hech kimga hech narsa atamayman deb aytganda u kishini o'ldirishdi shu bilan ham jannatga kirdi bu darhaqiqat juda ajoyib voqea bo'lmagan bir pashsha sababli bir shaxs jannatga kirib ikkinchisi do'zaxga kiryapti bu dalolat qiladiki qalbdagi iymoniy e'tiqodiy amallar juda ko'p bo'lgan azoviy amallardan oliyroq turadi va xatarligi ham kuchlik bu so'yyapti boyagi pashshani atadi o'sha butga lekin u majbur bo'lib ataganida hech narsa qilmasdi La ikraha fiddi e, bu agar illa man ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iman qalbi iymonda xotirjam bo'lib majbur bo'lgan bo'lsa, o'ldirishga olib boriladigan bo'lsa, bu holatda da mana shunday lafzlarni yoki amallarni qilsa, Alloh ruxsat bergan. Lekin bu o'sha ishni qildi nima uchun? Birinchi u man qilmayman degani yo'q manda hech narsa yo'q dedi demak u odam Allohdan boshqasiga qurbonlik qilishlikka tayyor u faqat unda hech narsa yo'q edi pashcha bo'lsa ham qurbonlik qilgin deganda o'shani qurbonlik qildi masala tuyani e, tuyani qurbonlik qilishlik atashlik yoki sigirni yoki qo'yni yoki tovuq emas balkim nima masala kimga atashlik masalasi qalbiy amal bu Allah subhanahu va taolo bu so'yilgan na tuyaga hojatmand, na na qo'yga yoki noki tovuqqa, tovuqga. Lekin bu ibodat bo'lganligi uchun Allah subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga bo'lishligi shart. U ho katta narsa bo'lsin, ho 100 ta bo'lsin, ho bitta bo'lsin, farqi yo'q. Bu muhimi mu'minni qalbidagi Allohga ulug' Allohni ulug'lashlik bilan bo'lgan amal bilan oz bo'lsa ham yoki ana shu amalni Allohdan boshqasiga qilishlik. Shuning uchun qalbi amallar juda e'tiborlik islom shariatida. Iymoniy amallar bo'ladi. Ammo ikkinchi shaxs man faqat Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'ziga qurbonlik qilaman, atayman, boshqa hech kimga atamayman deganda o'ldirishdi. Bu odam uzrlik edi. Agar ata vorganida qalbi xotirjam bo'lib, majbur bo'lib qilganida unga uzr bor edi. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu ga uzr bo'lgan edik. Lekin bu afzal narsani tanladi. Shuncha Sheikh Islom Taymiy rahimahulloh so'roq keltiradilar bayon qilishlik uchun bir odam mana shunday majbur bo'lib qolgan vaqtda Alloh ruxsat bergan narsani qilib o'zini salomat qoldirgan odam afzalmi yoki haqda qoyim turib shu haqqi ustida o'zini jonini tikkan odam afzalmi deb o'zlariga o'zlari bayon qilishlik ma'noda so'roq qo'yib aytadilarki keyin javobida aytadilarki ikkinchisi afzal haqda turib vafot qilishlik bu afzal deydilar nima uchun deb o'zlari savob berib aytadilarki bu payg'ambarlar va siddiqlarni darajasi deydilar payg'ambarlar va siddiqlarni darajasi bu ish har kimni qo'lidan kelavermaydi bu dalolat qiladi mana shu odamni sabr qilishligi qalbidagi iymonni juda oliy darajadaligiga dalolat qiladi va boyigi shaxsi bo'lmagan bir pashsha bilan aldanib qolishligi qalbida Allohga bo'lgan iymon yo'qligi va u Allohga shirk keltirgan holatda o'lganligi va shu bilan hayoti barbod bo'lganligiga dalolat qiladi bu dalolat qiladiki yana qaytarib aytamiz alloh subhanahu va taologa bo'lgan ulug'lashlikda hech kimni unga shirk keltirishlik mumkin emas kimda kim bu holatda bo'ladigan bo'lsa islom dinidan hech qanaqa nasibasi qolmaydi va la ilaha illalloh kalimasi unga hech qachon foyda bermaydi Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetadi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.